oi ornea he philomela panton ton orneon he dista aidei he corudalis aide petomene entoe aeri he ortux entae tae gei cathemene ta alla lui pa epi tois ton dendrom cladois hos he cloris exoterice spisda cruzo he thraupis acanthis linurgos agria ho aegithalos elaton icteros erithakos hupolois ho heterochros psitakos kosufos psar metates tes kites kai koloiu en arthros la lein manzanusi ta pleistai tuton en oikiskois tereitai